interesgarri batzuk ikusi ditut eh, interneten gaur laborari gazten laguntzeko iniziatiba berri bat abiatu baitu enpresa batek araz ikusten alden txarean bizpairu bideo, laborantza etxalde baten bisita, badibidez, laborari enpresa buru batzu, eh, lekukotasunak emaiten ere besteak beste. Demain, l'agriculture eh, devient de moins en moins familiale, des vraies entreprises et et avec de très grosses responsabilités. Eta bai, hori da biharko laborantza mundua e, be, txalde tipiek ezpaitute gehiago lortzen haien ekoizpenetatik lan egiten, familia etxaldeak bukatuak dira, filosofia handiarekin eh, erraiten du laborari unek, eta orain ebe handi ikusi behar da, hola da, egokitu behar da. Alors, McDonald's s'est lancé dans un programme à destination des jeunes agriculteurs car il complète parfaitement notre dispositif actuel de travail avec le monde agricole. Hala da, McDonaldzek du pausu hori eramaiten aintzina uh, enpresa handiak eh, espikatzen duen bezala bere webgunean ederki idatzirik argiki eta tonu positibo batean gainera Frantziako laborantzak aldaketa sakonak bizitzen ditu gerozta gutiago etxalde dira eta gerozta gutiago etxalde tipi dira eta berri hona da hori, ez dakit, duke ala erranen, bista dena segitzen duten bezala, gerozta gutiago, baina gerozta haundiago, haundi ikusi behar da gaur egun, eta ekoizpen motak etengabe aldakorak direnak, segur gaurko etxalde haundi horiak ikusten direlarik, laborarien hitzak bideoan entzuten direlarik, aski, uh, be, erridikuluak direla, edo, be bai, erri egingarriak direla. Aujourd'hui, je travaille déjà pour euh, McDo Suisse, donc j'ai un cahier de charge déjà de McDonald's. Donc, qui m'intéressait, c'était euh, de voir ce que derrière nous, notre, notre élevage, nos poulets, qu'est-ce qui se passait derrière. Ah bai, zer pasatzen da, nere oilaskoekin, nere enpresa hondierekin, zer pasatzen da gibelean, euh, biztanen az, liteikea. Sos, piskabat gehiago ere manera interesgarri bat biltzeko, makdurekin lan egiterako, ez dut uste zure abereak gehiago maitatuko dituzun horrekilan, gehiago ikusiko eta jakinen zer pasatzen den gibelean, berak dion bezala, etikaren eh, aldetik ere zerbait ikasiko dat zu Et puis ça va m'aider euh, surtout à comprendre les choses en fait, quoi, les... peut-être euh, changer peut-être ma façon de voir les choses et peut-être ma façon de travailler aussi euh, par la suite dans mon, dans mon élevage. Gauzak desberdinki ikusteko parada edera egia Magdori esker enpresak euh, Frantziako laborantza el elkartu dira laborari gaztei laguntza ekartzeko hau da beraz iniziatiba funtsian McDonald's enpresa handiak eh, txitsia behar du tomateak urte guzian lan etengabe, bere irudia ere garbitu behar du pixka bat, berdetu, laborari horiek ere sosa behar dute, eta hola, aferak eginak dira, gero kalitatearen aldetik, lujen ustiatzea etika ekologia, bon, gai beste egu pasako gira hortik ere. Debista huts, hitz. Itz eta putz eta musika pixka bat entzuna intzin, eh, abisatu nahi zintuzte ala ere, eh. eh? gaur munduaren bukaera iragarria izan dela, uh, jakindez beraz, behar bada denak ilengira gaur. Salbu jainkoak uh, zuen salbatzerak baki badu, e-Bible Fellowship guneak edatzen du mezu hau, estatu batuetako uh, erakunde bat da, oiek diotenaz ez eliza bat, baina, uh, ala, jadanik 2000 mekan, dela lau urte, maiatzean eh, jananik iragarri zuten munduaren bukaera izango zela. Bo, beti hor gira, baina bo, inkas, abisatu nahi zintuztedan, zerbait berezi egan, egin nahi, baizen, ba, nahi gaur mundua ilaintzin, musika pixka bat markuri ere eman aintzin uh, eh, laster haipatuko dugu berekilan eh, autobandalismoa eh, artista batek azkenean bere obrak berak suntsitzen ditularik baina bada ideia bat gibelean. Eh, belgikar talde bat horre interneten uh, Wild Classical Music Ensemble deitzen da, salbaiak bainan klasikoa eta Belgikar talde hau berezia da, libre eta eroa ertzen aldugu, erotasunetik uh, baitu hemen, iraitzkin aipatu ginoen erotasun horie ere azpimaratzen ahal dugu. Hemen ahalmen urriko pertsonak eh, baitira musikan ari. Astapen batean eh, tailer batetik eh, abiatu zen ideia eta orain talde bat osatu dute. Bost artista dira, batzu autistak direla, direnak, bat trisomikoa eta beraz musik, musikari baten inguruan sortu da Wild Classical Music Ensemble. Beraz zuheri deskubritza zer emaiten alduen musika horrek. Classical Music Ensemble deitzen da eta zain klasikoa funtsian hemen eh, talde hau beraz uh, batetik abiatu baitzen, belgikar eh, talde hau eta tailer hori zen behalmen urriko pertsonak eh, laguntzeko beste eh, artista munduan ere sartzeko manera bat eta talde bat beraz sortu da tailer hortatik eh, autista batekin trisomiko batekin ere besteak beste eta konzertuak eskaintzen dituzte orain belgikarrek ala deskubritze der bat ere gaurkoan interneten putz, itz eta itz eta itz eta putz, putz, itz eta putz, Eta ipadezagun eh, arazo klimatikoa, eh, arazo klimatikoari begira kanpaina berri bat abiatu baitu Nikola Hulok, aspalitik entzunez ginuena. Humorearekin YouTubeko estiloa hartuz, adibide bat hemen, berotegi efektua eta metanoa. Eh, kasu, umorea mm, kakaprut, erten den bezala pixkate. Ege! Ekoa? Tu veux tirer sur mon doa pour voir comment ça fait? Tiratzen, tiratzen, eta eria tiratzerakoan arrabotxikaz. Oh, mais ça marche pas, c'est bizarre Mais c'est comme s'il y avait plus rien dans mon... Il peut plus péter. Pas plus. Parce que prout c'est du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre, vous voyez Donc, en fait, oui, ça, j'avais compris. Ok, ok. Mais je pense Hor da beraz, simplea humore berezi horrek ilan, YouTube uh, be, izarrak euh, laguntza ekarri dute bideo horrentzat, minuto minutuko bideo bat da, dibide desberdinak, eta ikusten da, beraz, Nikola Hilo negoziatzen komunikazioan euh, be, adituak diren batzukin, ea nola komunikatzen alden berotegi efektuari begira, arazo klimatikoari begira, sensibilizatzeko eta bereziki, uh, dei eginez, eh, estatu desberdinei, uh, be Parisen iraganen den konferentzia haintzin, klimaren inguruko konferentzia, zaro bukaera eta benduaren ameka artean, ala, ideia berezia, bainan, bon, behar bada bere fruituak ekarriko dituenak, hau du iduriz espero, Nikola Ulok eta, be, wala, bideoa Zabalean atxeman duzie erreski. Gaur artean txartuko gira berriz ere, eta um, bandalismoa aipatu ginuen garaibatez, oraingoan auto-bandalismoa, Marko Atxaldeon. Atxaldeon. Gai, lodia, auto-bandalismoa, bandalismoa jadanik pusatzen zen zerbait, eh, arte munduan, benen hor, eh, Loris Greo deitzen den artistak, espikatzen hau ziet, piskator eh, zer egin duen, uh, Dalaseko museoan, bere obra guziak instalatu zitien, eder-eder, eta untxa, emanik, eta mm, estrenaren egunean, jende zonbaitzu baziren, bo, biztanda ez edonor, olakotan ere gomitak ezpetira edonor izaiten ere, eta aktore batzu sartu dira eta dena utzi dute baina artistak zuen galdegin dena ustea auto vandalismoa beraz egin zuen hemen bai eta espetzen du du niri galderak potsatzen uh, eh, diskit mm, ea obra uh, bukatua zen e, e edo bukat fin bukatu dela ea bukatua zen, fin autzia dela bukatua zen ea publikoa e Hemen zen ala ez, bazekiten ala, aktoreak ziren ala ez, eh, zon bat galderak, bandarismoak ekartzen dizkit eta uh, bai, uh, adibidez, eta street art, adibidez, gauza unitz uh, eh, aipatzen da. Hor, uh, adibidez, elburua zen, uh, berakustea, ez dakit aktor, nire ustez, jendea hor zena etzen sobera jakinean, eta ikusi ute jendea usten, eta gero, bon, ikusiz artista etzela sobera beldurtzen, pentsatzen dut utzi, ulektu utela obra zelaren, obraren bukaera zela ere, uh, elburua zen, aintzinen emaitea mundu baten autosuntzitzea eta bereziki gure munduaren eta hori. Bai, eta jakin behar da ere beste zarbait. Ea, uh, astepeneko obra, aspalditik hor zen, gabe, eta egun batez, et izan zen, edo montatu zuen, eta gero segidan, segidan hautsi zuen. Hori e, du, eh? ah, erran nahi du, bere obra, bukatua zen bukaeran dena hautsia zelarik. Eta hautsi uh, uh, uh, dutenek parte hartzen duten opa Berak e- du vandalismoa zela omen. Bai. vandalismoa zetan alda ere beste norbaiten obra batean uh, e, zarbait egina, albiez, e, askotan, uh, zuzenean, alitzen galerarik azeskorekin ma marazten, ni batzutan bere marazkian, sartzen niz eta ene marazkiekin, ea vandalismoa den ala. Mm. Onartzen duen, ala, ala ez. Olakotan, uh, eh, bere aurpegian ikusten duzu segidan ez, gustatzen zaion, eh, zu bere espazioan txartzea eta bere alderantziz, ere, zuk egin duzu bau ideia bat, eta zure espazioan txartzen da, azkenean zure ideian, beste zerbait gehituz? Uh... Eh. Ba, jantzatzen dugu beti, uh, zerbait gehiago, gehiago ematen. Ez da, uh, bedak egin duena hausteko, mm. beste, beste bide bat, hau da, beste bide bat edo beste idei bat pisteko, hori da. Eta adibidez, egiten mauzu pertsonai bat ezakit, uh, eh, aste bertso, bertso egunean parte hartuko zuen, man ezagun egiten duzuzuk bertsulari bat, uh, eh, marrasturik, ezakit, eh, aurpegi iringarri batekin, zerbait pasarazteko, eta asiskok emanen dio burka bat gainetik. Ah, Be, hau da, beste bide bat, uh -huh. uh, da, beste bide bat idegitzen Nik ez dut vandalismoa uh, hartuko. Nik ustez vandalismoak duen uh, eh, sensua da austea haustea. Haustea, adibidez, uh, eh, duen nuen museoetan, uh, duiten zirari museo batera, usu gogoa duzu unkitzea, hor diren obrak, uh, bon, badira tinduak, bo, hiek ere gogoa emaiten du, unkitzea pixka ikusteko nola, nola egina den taula, eskulturak badirelarik, uh, badira kolorea initz, eta batzutan, ezakizu zer baden, baden, orde nahi duzu unki, baina ez duzu eskubiderik. Ez, nik poistatuko nuen beste galdera bat, ea, e, ea, beste eh, street art, ea vandalismoa den, ala ez, ala. Eh, hau importantea da netako. Zenta hor uh, nik jakindut la guguti suiz bat uh, artisto batek hau zipelatua izan zen bere pariseko metroetan bere gatua, gatu, uh, gatu jauna marrastuen gatik. Mhm. Bon, -hmm. Bon, sustengu handi bat badu, kaxik uh, mila uh, izen PC ukan ditu uh, bere, be, alde, baina bon, azken finean zizar zen, vandalismoa ala ez. Ba, genera, berak badu bat bere gatua eh, maitatua dela, ez dela sobera provokatzailua bere gatua bera nahi bauzu, hori ere bada? Egia ez ditu zakil eta denetan eman, ere Bai. Hori baita ere artean uh, eh, uh, eh, sustengo haukandu behar bada marazkia simplista zelako edo biskat uh, eh, aur marazki egiten baitu ordean jendeak sustengatu du, baina gatu horrek uh, wala, ezakit eri erakusten bat zuen edo bere ipurdia, bere ipurtzuloa uh, olako gauzak adibidez uh, ziren sustengatuak izanen berdin. Eta street art artist, ben, street art, uh, street art zenbat uh, eh, arloan uh, adizen diren artistek, uh, ea noiz arte onartzen duten haien lana onartua izan, hori da, eta eh? berba onartua delarik ia gelditzen dute haien desmartza da dutena hautsi. Uh, Kasik hoien helburua street da, ez da bandalismoa, baina bai, zerbait eh, gune batean sartzea, eh, tindatzea zerbait, mezu bat pasaraztea, nun usaian azkenean ez den, ez da kuadro batean, eh, adiez, museoetan, uh, uh, kuadro definitu batean, street artaren, karikako artearen ideia da ere, ebe goiz batez ikitzen zira, eta oso animaleko obra bat murro batean, e, mesu batekin ala ez, baina be, ez da eskubiderik hor marraztea, baina berak egindu, eta hortako ere pentsatzu dut eginduela artea ekartzeko karikarat. Bai, eta beti bezala, beste bide bat idikitzeko. Hola, ez karikan askotan, fin, karikan ikusten duzuna aldatzea eta beste ate bat idikitzea. Orduan, vandalismoa da, street arta? Nik ez dut uste. E, vandalismoa ez da egiten dutenak, e, erraiten dutena, Uh, estatuak erraten duz edo... Uh... Eh? Uh, eh, Dependitzen duz ikuspegitik. Uh, artista horien zat ez liteike bandalismoa hori egitea normala da artea edo marazkiak egitea erkean, bainan legearen arabera bandalismoa da. Hori da, legearen arabera bandalismoa da. Midesker, <laughs> midesker. Bai. Zaila da legea ipatzea. <laughs> Zaila bai, bai, bai. Hau da, eta behar ba, eta duen, behar ba duelarik, artistekiten dutena kanpoan. Eh, ez da ongi legea artista batentzat, muga bat da. Artista batentzat egoitea legepean, kuadro baten eh, pean, eh, museo baten pean, zenta hor ez ipatzen ginoen artista hori bere obren vandalismoa egin duen autobandalismoa, bon, voilà, piskat beti arte konta garaikidean gelditzen da, eta beti gehiu egin behar baita, Askatasuna da uh, arteen uh, lema nagusia edo biden nagusia. Ordan lege bat onartzen baldin badu, ez da, uh, ez da edo edo noren uh, egon behar. Hala, lege batek onartzen baldin badu, eran nahi du, ja, beste zarbait, beste bide bat absolutoki ideki behar duzu. Eta adibidez, hor uh, ikusi dut, uh, rasoi Espainiako buruak uh, manatu du bere uh, potreta bat, tindu bat, beraz, bera da, uh, argazki bat zaiten altzen, ez, eh, tindu bat da, potreta bat, laro gehi mila euro balio izan duena, horrek ere kritika zomaitzu uh, eh, eraginditu, inen, bon, la bezala, azken jane, ez da Eta, eta egia iran, ba, eta gainera beste garaia batekoa da, hori, hori erregen, erregen burua egiten zen, uh, lui katorzen atori, gaur egun ez, gainera hiperrealista egitekotan, bai. hobeda uh, eh, argazki bat hartu. <laughs> Eta merkeago da. bai, bai. bai dependitzen du egiten duen, eta nork fakturatzen duen, ez? bai, bai, bai. Hori da ere hartzea. Bai, ba, laguntzen aldu, ere, bat zutan, adibidez, Uderzo, uh, Asterixen, uh, original bat, xaltzean, uh, Charlie Hebdoren Victimen viktimen alde dirua biltzeko, adibidez, bon, ba, ba, batzutan arteak e, eh, biltzen duen dirua laguntzen aldu. Be, hortan bego gaurko autobandalismoa, e, antimuseoak e, eta bar. Itaitz eta putzen laster pantxika aranbide gurekin izanen da beheri izanen da iritzia maitea eta gure gomita gaur. Seiak laurden gutietan, usai emezala itzi berzu garamurdi izanen da. Doni bane garazin zita dela kolegioan eh, erakaslea da bera eta atxalde untan beste hainbat erakasleekin batera prentsa horreko batean parte hartu du. Salatzeko kolegioen erreforma ondoko sartzetik eh, plantan eman eh, nahi dena erreforma hortan. Uh, be, Euskarak leku eh, muritza ukanen baitu eh, erakaskuntza elebidunea eh, elebiduna ahiskuan dela beraz salatzen dute hori aipatuko dugu berekilan mementuz bostak eterdi Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gaina Duela lau urte donostiako aiete jaurekian bake prozesuaren sinadura egintzen leku beretik, Euskal Presuen aldeko manifestaldirako dei egindute, iparaldeko bagoaz eta hegoaldeko sare elkarteek adostu dute ekimena, urtahilaren behatzean, Bayonan eta Bilbon tenore berean iraganen dira manifestaldiak eta presuen bizi baldintzen aldeko ikitaldi gehiago ere eginen dituztela, oarta dute. Atzo, paisealdean aldean polizak arrestatu zuen egoitzu gutiko etxea beste bilagun ere iduriz, bi emazte, gelituak izan lita izkeela ipatzen da, baina ez da berri gehiagorik jakin ez da ere horien izenik agertu, sarri seiaketar ditan elgarretatze bat eginen da horien sustenguz maulen. Treinetan greba mogimendu bat izanen da bihar CGT eta Sudrai sindikatek lana ustera deitua dute, mogimendua gaur berian zazpie honetan hasiko da, ostirale goizeko zorziak arte, TER treinak dira unkiak izanen eta ez abiadura handikoak. Eta bihar sindikaten mobilizatze eguna ede da murrizketarik aski erreiteko manifestaldi bat izanen da baiunan bihar goizean.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 Zer izkutatzen duen. Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. gure bazterak xarri, beraz zazpietan Lucia Txezarreta eta bere lagun guziekin Santa Grazin segitzen dute ere. Garaziko alternatiba egunetik, zuzeneko emankizuna eskainiko dugu igande juntan goizeko hamekak eterditaik egueriterdiak arte. Bizirik emankizuneko laguntzaileekin batera, garaziko merkatutik zuzenean izanen gira. Antolatzaile parte hartzale, herritarrak gurekin izanen ditugu. Garaziko alternatiba egunetik, zuzeneko emankizuna horriaren amekan, goizeko amekak eterditarik, eguerdit erditara. Euskal Iratietan. Goizberiko gomita zuzenean Euskal Iratietan. Latinoamerika eta Iberiar sorkuntzak sustengatzen ditu Buelta bat izeneko festivala berriak. Uriaren bederatzitik emezortzirat iraganen da mieritzeko Shimer antzokian. Translatin elkarteko txomin egi gure untako gomita. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta prentsaz, mintzatzeko tenorea da, eta prentsan tenore untan xarean. Bizikidetzarako lantalde proposamena ipagainagusietan, Twitteren ere initz komentatua izan da. Eh, bizikidetzarako lantalde proposamena, atzera bota baitu PP alderdiak, eh, eskuineko alderdiak, ez da momentua, erranez arantza kiroga, EAEko PP-ren idazkarina gusiak azaldu du, EH Bilduk bere garaipen eh, gisa hartu duela proposamena, lantaldea sustatzeko asmoa azaldu duenetik, Espainiako alderdik ideu hainitzen eta biktimen zenbait elkarteren aldetik kritikak jasanditu ditu araba bizkaia eta gipuzkoako PPko ko arduradu Euskaldunak, haintxegur horregatik ere du, gibelerat egin. Albaro Baraibar da aldiz, Nafarroako bake eta elkarbizitza zuzendaria, eh, hau da beraz berriak eh, saltzen duen bigarren gaia, historian doktorea da, eta Nafarroako Unibertsitatean jardundu ikerlari gisa. Bestalde berrian aipagai den gaia eta bereziki eta media bazken eh, gai nagusi dena gaur Euskal Presoen aldeko manifestazioak urtahilaren behatzean Bilbon, bai, baina bai honan ere, ohitura berri bat beraz hemen, usaian Bilbon egiten den eh, manifestazioa eginen bada, bai honan ere eginen da, ber orduan eta ber egunean, berrietan aipatzen ginautzen eh, bezala, uh, beraz hor, prentsan aipagaina guxi Argian aldiz Arnaldo Otegi agertzen da argazkitan, Euskal Herrian ez da bake prozesurik existitzen, hau dira Arnaldo Otegiren eh, hitzak, elkarrizketa zabala argitaratu du, Kataluniako la direkta astekariak, eta beraz elkarrizketa hori 2000 behatzitik preso den Otegik, eh, hortan, elkarrizketa hortan, hausnarketa sakonak egiten ditu, gaiainitzen inguruan eta argiak, beraz Euskarara bat itzuli du argia puntu eusen irakurgai duzien. Eta zabal garbi enpresa bizkaiko errauskailua, karbono dioksido gehien isurtzen duten enpresen artean da. Errauskailuak 2008an bosgarren postuan bukatu zuen Euskal Herriko enpresa isurtzaileenen artean, datu ofizialen arabera, ekologistak martxanek, eh, dio datu errealak oiraindik larriagoak direla argitarat emaiten direnak baino. Eta Donbazeko gerlaren beste aldea erakusteko asmoz aldiz crowdfunding kampaina bat abiatu du argiak, eh, beraz diru bilketa lan bat Donbaz gerla Europaren bihotzean dokumentala ateratzeko diru bilketa bat abiatu dute Ibait Rebino eta Mikel argiako kolaboratzaileak eh, bildu dituzten testigantzetan oinahitua den dokumentala. Itxasuko balaki trinketea ere aipagaikazeta puntu eusen, erosketa atzera bota du, eta aldiz eh, gizunen hilik atseman eh, duten emaztearen bikotea presondegirat bidali dute, e, eh, hotza eragin duen borondatezko bortizkeria gatik, eta jakin ere bihar, horren salatzeko, um, elkarretaratze bat eh, eginen dela bai honan, bortizkeria seksisten kontrako kolektibo feministak elkarretaratze antolatuko du, bai honako erriko etxaren hain zinean, beraz atxaldeko seietan. Eta urak edo errobiko urak garbiago atxikitzeko kalitatearen eh, aldetik eh, be, bide berri bat plantan emanen dute ama bi milioi euroko eh, kontratu bat funtsian hiru urtetan edatuko dutena hainbat partaideak izenpetu dute hori ur hori hobeki kudeatzeko kutsadura ere barnean. Eta zudezekin bukatzeko, uh, eh, xarearen itzulia egiten duen, egin duen bideo bat, uh, Air Franceen eh, bideoa funtsian edo irudiak ikusi dituzie berdin, enpresa buruak biluzik, eh, atorrik gabe, eta hemen beste bat bideo bat da, gertzen dena, bideo hortan ikusten da beraz Air Franceko langile bat, bilkura barnean saiatzen dena, mintzatzen uh, be, eta bere hitzak, bere esplikazioak Eh, aski interesgarriak eta unkigarriak dira enpresa buruak parean ez direlarik mugitzen eta zutelarik erantzuten zuten Beraz hori titulu nagusi zuduesten eta beste gaia, Dominik Dropsi, bere eriotza aipagai, uh, eh, hau eh, bordaleko, futbol taldeko, uh, jokalari oia hemen lekukotasunak berataz. Hortan uh, bego mementuz prentsa horretarazten dutzi eta laster gure gomita itziber zugarra murdi erakaslea izanen da. Kolegioko erreformaz keskatuak dira, klase elebidunak eh, eta euskararen lekua tipitzen baitituzte eh, baitu eh, ondoko urteari begira. Iritzi amementuz zurekin pantxika erran Egun hon deneri, udazkenean sartuak gira, atzo eta gaurko temperaturak izigarri beroak balima dira ere aize egoari esker, oartu zirezte egunak laburtzen ari direla, eta forman izaiteko dakizuen bezala, untsa jan behar da, ekilibratua eta alaz sasoineko barazkiak janez. Ni bezalakoak balimazirezte, ez duzue ideiarik zoin barazki den zoin sasoinekoa. Beraz, gaurko kronika edo iritziarekin hortan lagundu nahi zaituztet. Ara beraz urrian zoin diren sasoineko barazkiak. Hor burua edo artixota, itxasudarea, erimolatxa, apioa, brokolia, aza, edo zoin aza, gorria, suria edo berdea. Kuiatsoa, lursagarrak, erradibeltza eta lekak. Fruituak ere hauesek dira, marubiak, sagarrak, maatsak, martxuka eta Pikoa. Badira, sasoineko fruitu eta barazkia initzez gehiago, baina ikerketa zuek egitea gomenatuko dizuet. Bide beretik gure iztegia aberasten laguntzen baitu. Adibidez, nork badakin ora erraiten den pane, euskaraz, pastinaka, Eta topinon bur, zerri patata. Zinez, merexi du pixka bat miatzea. Ebe, ara, mil esker, eh, pantxik arramide, ondoko afarita bazkari entzat bederen. Ideia zonbait zuemeiten dauzkigu zu, eta musika pixka batekin segitzen dugu, guri gomitarileko lekoa utzi zin. donostiako talde unek ere disko berria ateratzen du, eraul deitzen da taldea, eta kantua, ura! Eraul deitzen da talde hau ura kantuarekin disko berria ateratzen du donostiako taldeak eta betartekan zuten aluziere badok.eus webgunean. Gure gomita orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Oskal irratietan. Eta txalde duntan, prentxaurreko bat eh, egin dute hainbat erakasle bildu dira, bai honan, e, eh, salatzeko azkenean, frantziar eh, gobernuak plantan eman nahi duen erreforma bat, kolegioak erreformatzeko egina dena, eta gure hartuan dugu erakasle bat aitziber, zugarra mordi, atxalde Metxaldean zuei. Zuberaz, Donibane Garazin erakasle zira, zita delan, Euskara erakasle, eta hor, beraz, uh, kolegioen erreforma salatzeko, bilduzizte eh, erakasle batzu, uh, Euskararekiko, kezka hainitz, baitituzie erreforma hortan, 2008ko, sartzean plantan emaitekoa den erreforma. Uh, zergatik, kezka hori Euskararekiko? Beraz, uh, eta bat eraman dugu eh, Euskarako erakasleen artean eta eh, Euskaraz erakasten dutenen uh, erakasle artean. Eta gure ahangurak uh, dira Euskara ez dela gehiago uh, erakusteralko ez Euskara utuzkoan eta ez uh, saile elebidunean. Beraz, nahi bauzu, uh, pixka teknikoa da, baina uh, guri zuzendariek jaiten daukute eskeskatzeko. -hmm. Baina uh, labur egiteko uh, Euskara ez da gehiago disiplina bat uh, bezala eh, ezagutua eta ordean ez da gehiago horrenik emana Euskarari. Mm. Zer gaur egun Euskara hizkuntza disiplina bezala kontsideratu da aldiz erreforma horrekin uh, ajunt beste maila batean txartzen da? Bai, Euskara erakartzia da opzio gisa eta gero uh, bestalde zare Eta uh, eh, opzio gisa, sei gajenean bat uste bi horren, bost, uh, bost badira bi horren, lau gajenean eh, iru eta iru gajenean iru. Mm -hmm. Beraz, uh, opzioari dago kioneko da, desagertzen da. Eta hor dat teknika sartzena, uh, guri egiten dakote lasaitzeko, zenta EPI nolazpait sartua da, euskara barkatu, Euskara sartua da nola azpait, EPI uh, e, batzuetan, behitzen dira, enseñoman pratik interdisiplinar, eta mm, hor um, sartzen dute uh, euskera. Baina, hor bai, hori da bai, bai. azkenean hor uh, e, EPI hortan uh, da gakoa ere, uh, beste maila batean sartzen da Euskara, eta beste disiplina edo beste bai, talde batzun ondoan eh, eh, bon, EPIak nahi bauzu eh, <clears throat> eh dira de pratik euh, interdisciplinar, beraz, bi ikasgai edo gehiago erren egiteko egintako proiektu bat da. Eta gaiten daukute, eh, nahi bauzu, euskera hortan sartzen aldela. Eta egia da, badira EPI hortako zorzi tematikak autatua dira, eh, adibideak emaiteko, A, bauzu, uh, gorputza, osasuna, sekuritatea, B bauzu kultura eta sorkuntza artistikoak, C bauzu eh, transmisio ekologikoa eta garapen indaukoa, eta S ana, bada uh, eh, bibila maba maiatzeko em, eh, ataratako ministeriko erabakiko uh, bos artikuluak, egiten du, uh, du, egiten uh, du, Le lang e- les langues et cultures étrangères et le cas est chien régional. Atzeriko hizkuntza eta kultura eta lader euskaldeko hizkuntzak epei hortan uh, erakastanako direla. Bon, ongi ulertu behar da, da uh, zer den. Mhm. Zenta, bon, epeiak uh, bakrik laugarren zikloko dira, hori dena gauza behia dira, gana edu bosgarren, laugarren eta irugarren garen euh, maileko dira. Eta hor dion, euh, lehen konstatazioa da, seigarrenean, Euskararen iniziazioa desagertzen dela. Osoki desagertzen da? Osoki desagertzen da, oktaz, uh, segur da. Mm. Osoki desagertzen da. Beraz, nahi bauzu, uh, eh, irugaren zikloa, deitzen dugu guk zen bat, zen bi eta seigaren maila, eh, zen bi eta seigaren mailaren artean, den uh, lotura, hori da, la kontinuite lenguistik ditutenat, hori desagertzen da. Horrek eran nahi du, seigarrenan erreforma horrek ilan, eh, kolegioan sartzean beraz, ez dela gehiago eh, Euskara eh, erakatsiko, baina kurtsuak ere ez direla Euskaraz izanen? Horrek eran nahi du, e uh, jortan, Euska, Euskararen iniziazioa, opzioa ez dela eginen. Ta gero, guk uh, gure gogoetan, esplikatu dugu, bos garen eta lau garen eta iru garen maila horietan ere, Euskarak eh, eh, galtzen duela izugarri bere lekua. Naiz EPI-ak hortan sartuak. Eh, ne bortzu espikatzen Bai. No, beti teknikan galitzen gira, zenta dira testo legeak. Beraz, laugarren zikloan, uh, bosgarren, laugarren, teirugarren uh, mailan, maiatzaren meritziko ministro, ministerio erabakiko zazpigarren artikuluak, zaiten du, EPI emana izaiten aldela, laugarren zikloko irugtetan jain du, eh, bos gehen lau gehen bainan mugatzat hartuz, azteko oren bat bos mailan, eta asteko bi oren lau eta iruk mailen Beraz, lehen, lehen, orain nahi bauzu, mm -hmm. lau egiten ziren amak oren euskeraz, jain du, sei bi, bos bi, lau iru, eta iru iru, gaur egun gehienez, ongi, ongi ulektu behar da hori gehienez, da hori egina izango, eh? gehienez, legeak usten dauzku bost erakasten. E, bai, erran nahi baitu, ze baldin zetan? Bai, Euskara sartzen alda EPI hoietan iniziazio gisa uh, EPI-tan, baina uh, EPI-ak, nahi bauzu, uh, Euskarako epi Euskara sartzen den epi zena beste disiplinat batekin sartu behar da, eh, behar da interdisiplinetan aizan. Desagertzen da, ikastetxeak ez badute nik emaiten euskarari. Ba, azkenean hor, uh, ikusten Gero... labur biltzeko pixkat, eh, agertzen dana da, eh, be euskararen kasuan, zuek salatzen duziena, erakasle gisa, uh, ahunt, bigarren edo irugarren maila baterat heltzen dela, galtzen ituela orenak, eta gainera, hortara uh, heltzeko biziki komplikatua dela, eta zuk, jadanik esplikatzeko ere, biskat komplikatua da, bizki teknikoa da, iduridu espresegina dela, ere, olako komplikazioa ez? bai, eh, hor uh, eh, opzioa zitze egiten eh, bakarrik zeren baitugu beste keskak uh, sari Bai. Baina guk ikusten dugu estela hori ez, eh, janduzuna estela dizitina, estela orenik emana, ikaste etxe eta etxek eman behar dute Euskarari orena iniziazioan, beren hor uh, dute zara. Eta gero ez du ikusten nola landu dezakigun hizkuntza baten iniziazioa beste dizitinetan sartuz. Mhm eta gero bigarren disiplina ere euskara eh, egin izango dena ez dakigu. Hor azkenean bai. agertzen dena ere ondorioak badirela beraz ikasleentzat, euskararentzat, beraz eh, euskararen eh, bultzatzeko gune hori galtzen dela eta erakasleentzat ere ordu gutxiago izaiten dira beraz euskara erakasleentzat. Bai, bistan euskara erakasleentzat ordu gutxiago izango dira hori eh, uh, buruz, uh, uste dut, importantea dela sale elibiduna uh, eh, esplikatzea, zenta badira Euskarako erakasleak, baina maziren ere beste uh, ikasgaiak uh, Euskaraz erakatzia zirenak, eta hoiek ere unkitua dira egizumarekin. Mm -hmm. Nahi du, ikasle batek, ogoita sei horren kurtsu ukan behar ditu. Eta gaur eguna, uh, elebiduneko ikasleak, ogeita maika horren ditu. Daz, teknikoki, euskarak ez du gehiago eh, lekurik. Mm -hmm. Posible balin bada ere, ogeita sei horreneko muga horrek ez digu eh, teknikoki euskara ezartzea. Eta gainera bada zirkulaja, beraz, beti uh, eh, bimila amaseiko ekainaren ogeita amaseiko zirkulaja. Uh, arek erraiten du... ikasleak gela desberdinetan banatuak izan behar direla zaila usatzeko. Mm -hmm. Eta ordeon, horrek, desagartarazten du elebidun saila konkretuki, elebidunek ezingo dute gehiago gela talde bat osatu. Ba, itziber zugarra mordi, ramezala erakaslea zira garazin, uh, zita dela kode, kolegioan, Euskara erakasle, eta elebidun txailean, beraz hor uh, eh, keskada kolegioan erreformarekin, 2006-eko sartzean plantareman berden erreforma horrekin, Euskara be, disiplina eh, poliki-poliki uh, ere desagertzea, eta uh, lehen espikatzen zinautan bezala, seiko sartzea fite heldu da, hor urtahileko jadanik bozkatuko baitira antolaketak funtsian. Gai hori da. Orden, uh, zer galetzen duzi orain gaur egun, zoin dira ondoko etapak, ondoko asteetan eh, fite urbiluko bai. baita? Eh, <clears throat> guk uh, gure gogoetan uh, iru ardaz nagusi fintatu ditugu. Lehen uh, ardazada, Euskararen eta, eta Euskaraz egiten diren erakaskuntzari, berme legal bat eta erreglementario bat behar duela. Eta ordean egan nahi du eh, urtetik urte, eh, segertatua den dispositibo amankumun bat behar dela Euskal Herriko ikastetxe guztientzat. Euskarak behar luke ikasgai bat eh, bezala konseratua izan eta oren batzuekin. Eta ez, hor, de, ez da jauzei datzirik. Unai dugu argiki Euskararen erakaskuntza bai hautuzkoan eta bai zara agertzea oren taulan. Balde dugu ere opzio eh, eh, euskarazko opzio hori desagertzen hori dena hori egonkortzea eta seigarren mailetik eh, egonkortzea galde egiten dugu kolegio osoaren zat. Eta azkenik, sare elibiduna ez desagertzea ere galde egiten dugu egonkortzea eta horren parekotasuna ardiestea galde egiten dugu. Mhm. Galde hori nola eraman goduzue? Eraman goduzue? Ba, lehenik, lehenengo urratxa ba, hau zen, eh? pixka bat informatzea jendea, ba, zela uh, eh, keskak bazirela, eta gauk ikusetan bezala erakasle anitz eh, hor uh, ginen, gure keskan, eh, gure keskan behi emaiteko. Egungo egunean, uh, itzordu bat galdegina ezan azaio ezkal erakunde publikoari. Kasleak eta burasoak jakinen atxikiko ditugu, eta parlamentarioak ere uh, unkituko ditugu, galdegin dugu hitzordu bat, zan nahi bauzu uh, eh, aldo erindiako behiz uh, eh, bilduko gira eta uh, urrengo urratxa gure artean ez da bai dututa uh, eh, ikusiko ditugu. Bon, untxa, haitzi berzu gara murdi egan bezala, uh, garazin erakasle zitadel kolegioan, uh, mile esker gurekin egonik. Zuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Euskal irratietan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan, atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizeko behatziak terditan. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak. esgarriak, ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Gure bazterrak emankizuna sari zazpiontan, zazpietako berrien ondotik Euskal Irratietan. Xantagrazin segitzen dugu eta aldiz uh, beste itzorduetan asteburuntan ere zuzenean izanen gira adoni banegarazitik eta antzigabe biharko goizberri. Goizberriko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Latinoamerikar eta Iberiar sorkuntzak sustengatzen ditu Buelta bat izeneko festivala berriak. Uriaren bederatzitik emezortzirat iraganen da miarritzeko simer Antzokian. Translatin elkarteko txomin egi gure ostegununtako gomita. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Garaziko alternatiba egunetik, zuzeneko emankizuna eskainiko dugu igande juntan goizeko hamekak eterditaik egueriterdiak arte. Bizirik emankizuneko laguntzaileekin batera, garaziko merkatutik zuzenean izanen gira. Antolatzaile parte hartzale, herritarrak gurekin izanen ditugu. Garaziko alternatiba egunetik, zuzeneko emankizuna horriaren amekan, goizeko amekak eterditarik, eguerdi Euskal Iratietan! Eta nik horrekin agurtzen zaituz eta putze mankizuna bukatu da, baina ezik eta berri zeldu da, bia ratxaleko bostak eta seiak artean, ostegunero bezala, Fred Beruet gurekin izanen da, The taldearen disko berria aipatuko du, bia orkestuko du, eta be, espero dezagun ez duela mesu gordeturik emanen azpian, atzo horbazin ezten, Martin Kitiok argitaratu zuen bezala, Fred Beruetek alde diaboliko bat, bai jarraitu. Zepadu zientzun eh, Martin Kituren kronika horretarazten dautziet euskaliratiak.eus webgunean atxamaiten handitu zela. egunero pasatzen diren emankizunak osoki hitz eta putz sailean biztan dena. Seiak euskal irratietan berriak zurekin Bernadet Argaina.